Ռուսաստանը վերջին տարիներին ավելի է խորացնում իր հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ, ինչը անկասկած բացասաբար է անդրադառնում թե հայ-ռուսական հարաբերությունների, թե հայկական պետականության անվտանգության վրա։ Իսկ 2022 թվականի ռուս-ադրբեջանական դաշնագիրն արդեն բացահայտի ցույց դրեց Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ոչ միայն համագործակցային, այլ նաեւ դաշնակցային հարաբերությունները։ Ռուսաստանագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը կարծում է, որ Զախարովայի վերջին հայտարարությունը միայն վերահաստատում է Ռուսաստանի ворթեգրած քաղաքականությունը եւ ըստ էության հայկական կողմին թույլ է տալիս առաջ մղել Արցախի անվտանգության հարցում այլ դերակատարների ներգրավման օրակարգը։ Զախարովի հայտարարությունը, ինչքան էլ որ կազուսային լինի, մեծ համար դաշտ է բացում աշխատանքի եւ այն դաշտ, որը համընկնում է Հայաստանի այս վերջերս արտահայտած դիրքորոշմանը, այն որ Ռուսաստանը ինքնին չի կարողանում այդ գործառույթը իրականացնել, այն գործառույթը, որը նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով կամ հայտարարությամբ ստանձնել է։ Սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ անհրաժեշտ է փոխարինել կամ փոխլրացնել այլ ներկայությամբ այդ գործառույթի իրականացումը, իսկ այդ ներկայությունը բնականաբար միջազգային խաղաղապահ ուժերը կարող են լինել։ Եվ Հայաստանը ստանում է եւս մեկ փաստարկ իր ձեռք ձեռքով, որպեսզի դիմի միջազգային ուժերին, ռուսական խաղապահ առաքելությանը զուգահեռ, օրինակ փաստահավաք առաքելություն տեղակայելու խնդրով կամ հետագայում, եթե հնարավոր լինի, նաև ռուսական խաղապահ կոնտինգենտին փոխարինելու միջազգային խաղապահ կոնտինգենտով, որի կազմում նույնպես կարող են լինել օրինակ ռուսական զինված ուժեր։ Երեկ նաև տեղի է ունեցել հերախոսազրույց Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Ըստ տարածված հաղորդագրության, դրա ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանում անվտանգությունը, ինչպես նաև տրանսպորտային եւ հաղորդակցային ուղիներին վերաբերող հարցեր։ Ռոբերտ Ղևոնդյանը հնարավոր է համարում, որ հերախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել է նաև Բերձորի միջանցքի հարցը, ինչպես նաև Զանգեզուրի միջանցքը եւ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի առաջիկա այցը Մոսկվա։ Մեծ հավանականությամբ քննարկվել են եւ Բերձորի միջանցքի եւ պես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրները բնական է որ Ադրբեջանի նախագահային ավելի շատ կհետաքրքրեր Նախիջևանի հետ կապի հարցը միևնույն ժամանակ մեծ է հավանականությունը որ քննարկվել են ամսի 20-ին սպասվող Հայաստանի արտգործնախարարի Մոսկվա այցը եւ այդ այցի ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարին ներկայացվող Ադրբեջանի դեպքում պահանջներ Ռուսաստանի դեպքում առաջարկները հուսանք որ Հայաստանը ամբողջությամբ կներկայացնի այն խնդիրները եւ այն շահերը որոնք Հայաստանը ունի եւ որոնք անհրաժեշտ է այս այս պահին իրացնել եւ ցույց կտա, որ այն ամենը, ինչը Ռուսաստանի սրտով չէ, իրականացվում ոչ թե այն պատճառով, որ Հայաստանը փորձում է ինչ որ մեկին ինչ որ մեկով փոխարինել տարածաշրջանում, այլ այն պատճառով ուղղակի, որ Հայաստանի շահերը չեն իրացվում, չի ստացվում իրար իրացնել Ռուսաստանի միջոցով եւ Հայաստանը ստիպված է այլ դերակատարներ բերել տարածաշրջան Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը կարծում է, որ Ադրբեջանը փորձում է խաղարկել նաև Հայաստանի կողմից բազմաբևեռ քաղաքականության վարումը, սակայն միաժամանակ ռուսական գազը մատակարարում է դեպի Եվրոպա։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանի համար Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նշանակությունը բավականին մեծացել է։ Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանը անցած տարի ստորագրել էր այդ հայտնի հռչակագիրը Պուտինի Ալիևի միջերաշնակցային հարաբերությունների հետ կապված։ Այդ հռչակագրում կետ կար, որ տնտեսական գործունեություն միություն չեն կարող ծավալել, որոնք հակասում են մյուս երկրների շահերին, բայց ինչ է Ադրբեջանը անում այսօր նույն Եվրամիության հետ համագործակցությունը, այսինքն ինքը հենց ռուսական գազն է վաճառում, դրա համար ռուսական կողմը որևէ խոչընդոտ չի տեսնում այդ հարաբերություններում, այդ մերձեցման մեջ, բայց իրականում Ադրբեջանը ներկայացնում է Հայաստանը որպես հակասությունների կետ Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններում, բայց իրականում հենց Ադրբեջանն է այդ հակասությունների կետը, որը փորձում է մանևրել, փորձում է ինչ որ դիվիդ պիտի դեթներ շահել եւ այս կողմից եւ այն կողմից Արդյոք վերջին օրերին Ալիևի այցերը Թուրքիա եւ հերրախոսազրույցը Պուտինի հետ կարող են մտահոգություններ առաջացնել։ Ռոբերտ Ղևոնդյանը կարծում է, որ հավելյալ զգուշավորությունը չի խանգարի։ Կապված լայնամասշտաբ գործողությունների հետ շատ հնարավոր է, որ Ալիևը փորձում է որ նախապատրաստել, բայց Թուրքիան ու Ռուսաստանը բավարար չեն նշված ակցիան իրականացնելու համար, դրա համար անհրաժեշտ է նաեւ այլ ուժային կենտրոնների համաձայնություն, ինչը կար 2020 թվականին, բայց այսօր դա ստանալ Ալիևը չի կարող։ Կարծում եմ, թե Անկարան, թե Մոս Մոսկվան բացատրել են դա Ալիևին եւ լայնամասշտաբ գործողություններ դժվար թե տեղի ունենան, բայց օրինակ լոկալ սադրանքների համար կանաչ լույս մեծ հավանականությամբ կտրվի Ալիևին եւ թե Հայաստանը թե Արցախը պետք է պատրաստ լինեն դրան։ Մարտի 20-ին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները կհանդիպեն Մոսկվայում։ Փորձագետների կարծիքով հայ-ռուսական եւ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում հայկական կողմի վճռական դիրքորոշումը որոշիչ կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի բնակչության ազատ եւ արժանապատիվ կյանքի համար։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։